Yo, yo, yo. Ay. Bad hoy va. Va. Ay, ay. Hoy cobré y hoy mismo lo voy a explotar. Ey, el precio ni voy a preguntar. Ey, fumando en la Gucci nadie lo va a notar. Ey, estoy burlado, me tienen que soportar. Ey, porque hoy cobré y hoy mismo lo voy a explotar. Presión ni voy a preguntar, ey, fumando en la Gucci, nadie lo va a notar, Estoy burlado, me tienen que soportar. Sigan metiendo pila que se les va a agotar. Sigo en el saque, yo no pienso rotar. Los reales con una mano los puedo contar. Tengo a los falsos en la mira, cuesta cuestión de apretar. Brr, brr, y le a Clay. Se cayeron con el stay. Hacerle hustle en everyday. Y mírame, cabrón, ahora soy rey. En Miami celebran con el 6. Casiano en PR para el 96. No entiendo que tú dices, what do you say? Ay, ay, ya entendí. Me está fronteando con una baby que ya yo le di. Fui pa' los Billboard, pa' los Grammy. Y yo no te vi. Nah soy leyenda. ninguno subió como yo subí. Ey. Un millón por show. Diablo, ya me fui. Hey, hey, hey. You can't smoke in here. ¿Qué tú dices? Yo no te entiendo. Que tú no puedes fumar aquí adentro. ¿Qué? Bueno, yo no veo ningún letrero que diga eso aquí. Yo vengo a gastar la funda todos los días aquí. Give me one second. Boss, we have a situation. Hey, hey, hey, what's all the commotion going on over here? This guy is saying that I can't smoke here. Hey, man, how you gonna act funny with the big bad bunny? What? But boss. Boss my ass. You fired. Get out of here. Get out my face. Leave the jacket in the goddamn closet. Get. It. Bye bye. Sorry about that, Benito. Don't worry, boss. Smoke up. Thank you. a buscarme otro pasaporte. Ustedes meten la presión, pero en la corte. Dile a Pedro que tenga cuidado conmigo y no se corte. Que no hay quien me soporte. ser estrella. Nah. Tú sigues mis pasos, pero no llenas mi huella. Ah. Saben que estoy en la disco. Cuando ven pasar más de 100 botellas. Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar. Ay, el precio ni voy a preguntar. Ay, fumando en la Gucci nadie lo va a notar. Ay, estoy burlado, me tienen que soportar. Ay, porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar. Ni voy a preguntar. Fumando en la y nadie lo va a notar. Ey, estoy burlado, me tienen que soportar. Ya, yeah, ya. Yeah.